Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Եթե կար ժամանակ, երբ հասարակությունը մտածում էր, որ կինը պետք է մնա տանը եւ զբաղվի երեխաների դաստիարակությամբ, ապա այսօր այդ պատկերացումները զգալիորեն փոխվել են։ Շատ կանայք բազմիցս ապացուցել եւ ապացուցում են, որ կինը կարող է լինել տարբեր բնակավարներում եւ համատեղել բիզնեսը ընտանիքի հետ։ Պետք է ռիսկի դիմել եւ դժվարություններից չվախենալ։ Այս կարծիքին է Շուշից տեղահանված Արևիկ Մանասյանը, ով բոլորովին վերջերս հանդես է եկել հետաքրքիր բիզնես գաղափարով։ Բարև ձեզ։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոգործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Արևիկ, վերջերս Լուսաձորում դուք կազմակերպեցիք հետաքրքիր բիզնես պրոյեկտ։ Ես կխնդրեի նախ խոսենք այդ մասին։ Ասկերանի շրջանի Լուսաձոր համայնքի հետ վաղուցա իմ կապը, ամուսնուս պապական գյուղն է Լուսաձորը, նույնիսկ կար ժամանակ 2019 թվականին, որ ես մի քանի ամսով տեղափոխվել էի այնտեղ ապրելու, ամուսնուս տատիկին էի խնամում։ Գյուղացիների հետ բավականին ծանոթ եմ։ Երբ ես վարսավիրություն սովորեցի ու մեկ-մեկ հիմա արդեն գնում եմ գյուղ, մի մասը գյուղացիների հավաքվում են, որ արևի կարաս, օրինակ մաս կտրես, ներկես, ինչ որ գործ անես ըստ մասնագիտության։ Գյուղում չկա վարսավիրանոց, գյուղում չկա վարսահարդարներ։ Մտահղացումս հենց այդ պահին եկավ, որ կարծում եմ, եթե Արցախում ապրող յուրաքանչյուր ոք իր հնարավորության, իր կարողության սահմանում դիմացին կարողանա օգտակար լինել, այդպես ավելի ավելի շատ մենք մեր խնդիրները կհաղթահարենք։ Մտահղացումս հենց այդ պահին եկավ, որ ամեն անգամ ես շուշուտ չեմ կարողանում գնալ գյուղ, մեկ-մեկ որ գնում եմ հավաքվում են։ Ասացի փորձեմ ես իմ մեծ բան չի արհեստա, բայց դե էլի իմ հնարավորության սահմանում որպես անհատ կազմակերպեցի։ Երեկոյան Facebook-յան էջում հայտարարություն եմ տեղադրում, հեռախոս ուտում եմ մի կող, առավոտյան արթնանում եմ, տեսնում եմ իմ մեսենջերին 69+ SMS հենց գյուղերից եւ դրանից ավելի SMS-ներ կար հենց Ստեփանակերտում։ Չէր պատկերացնում, որ Ստեփանակերտում է այդքան պահանջված կլինի։ Հայտարարությանս մեջ նշել էի, որ ծրագիրը լինելով է հենց Լուսաձորում, հենց լուսաձորցիների համար։ Բայց ինձ դիմեցին շատ այլ տեղերից, Նորագյուղից, Խոջալուից, Այգեստանից, Ասկերանից շատ դիմեցին, քանի որ ծրագիրը լուսաձորցիների համար է, փորձեցի այդ դիմորդներից ընտրել ավելի շատ լուսաձորի մարդկանց։ Չկարողացա շատ մարդ ընդգրկել ծրագրից մեջ, քանի որ ես որպես անհատ եմ կազմակերպել, որևէ տեղից օգնություն չի եղել, իհարկե շնորհակալ եմ իմ ծանոթներին ինձ աջակցելու համար, բայց որևէ պետական տեղից ինձ օգնություն չի եղել։ Ես ինքս իմ ուժերով կազմակերպել եմ։ Դրա համար ընդամենը 5 հոգի կարողացա ընդգրկել։ Մի քիչ մանրամասնեք, դուք փաստորեն հասկացաք, որ Մուսաձորում Վարշավիրանոց չկա։ Մտածել եք այնտեղ Վարշավիրանոց բացել ու նաև մասնակետներ եք վերապատրաստել, այո։ Լուսաձորում Վարշավիրանոց չկա, բայց իմ ծրագիրը, քանի որ նորից եմ ասում, քանի որ ինձ ոչ ոչ, ոչ մի պետական կառույց չի օգնել, քանի որ իմ ծրագիրը որպես անհատ եմ կազմակերպել, չկարողացա շարունակական պահել իմ ընտանիքի ֆինանսը չներեց շարունակելու համար։ Ես իրագործեցի միանգամյա ծրագիր, անվճար ես տրամադրեցի գործիքները, մոդելները, անվճար տարածքը նույնիսկ ես տրամադրեցի։ Մասնակցեցին աղջիկները, ստացան վերջում վկայականներ ու ես այլ ոչ թե հույսով եմ, այլ համոզված եմ, որ աղջիկները բավարար գիտելիք ստացել են։ Իրանք կարող են աշխատել, ու եթե նույնիսկ ես խորհուրդ եմ տվել, որ աշխատեն, քանի որ եթե սովորելուց հետո չաշխատեն, կմոռանան։ Պետք է աշխատեն, որ վարժվեն ձերքի հետ։ Արևիկ, որպես կին ձեռներեց երբևէ չեք փորձել, ասենք, պետական մարմինների հետ համագործակցել, աջակցության որևէ ծրագրից օգտվել, որևէտեւ կին ձեռներեցների համար կան դասընթացներ, կան նմանատիպ ծրագիր։ Կան նմանատիպ ծրագիր, ես ինքս սովորել եմ վճարովի հիմունքներով, ես չեմ օգտվել որպես տեղահանված կարող էի օգտվել անվճար ծրագրից, բայց չեմ օգտվել, ես ինքս Վարսահարդարում սովորել եմ վճարովի ծրագրով։ Նման ծրագրեր լսել եմ, որ կան, բայց չեմ դիմել ես որևէ պետական կառույցի ինձ օգնելու համար։ Ծրագիրը փորձեցի մի անգամ ես կատարել ու դրանից հետո հիմա նույնիսկ հաղորդագրությունները դեռ պահպանում եմ, որ հիմա ինձ դիմում են տարբեր գյուղերից իրենց գյուղում էլ կազմակերպելու համար, բայց իմ ընտանիքի ֆինանսը չի ներում։ Նույնիսկ Ստեփանակերտում շատ-շատ են ինձ դիմողները, շատ։ Ու եթե Ստեփանակերտում լինի տարածք, մարդիկ կմասնակցեն, որովհետև մարդ կա, օրինակ, ես այնպես էի լուսազորում պայմաններ ստեղծել, որ նույնիսկ ամուսնացած, նույնիսկ երկու փոքր երեխատար աղջիկ աղջիկը կարողացավ մասնակցել իր երեխաներով եկավ, քանի որ ասացի օրվա մեջ կլինի 4 ժամ, ինքը որ เป զի չմտածի ուշադրությունը սևերի հենց գործի վրա, որ เป զի չմտածի բա երեխաները որտեղ թողնի, ես այն հնարավորություն ստեղծեցի, որ կարող է երեխաներով գալ, հատկացրեցինք մի սենյակ երեխաների համար իր խաղալիքներով, իր ամբողջ հնարավորություններով, հետաքրքրություններով հա, եւ մի սենյակ հատկացրեցինք մեզ դասերը սովորելու համար ու ծրագիրս երկու շաբաթ էր։ Երկու շաբաթ էր այն համեմատականությամբ, որ օրինակ Ստեփանակերտում ես որ սովորել եմ, 3 ամիս եմ սովորել տարբերությունը նրանում է, որ ես Վարշավիրանոցում օրինակ սпасել եմ, երբ հաճախորդ գա, հաճախորդի վրա որևէ գործան են եւ ես տեսնեմ, սովորեմ։ Իսկ գյուղում այդպես չենք արել, գյուղում ցույց ենք տվել մանիկենի վրա, մեկս մյուսի վրա ենք աշխատել, այդպես ենք սովորել։ Դրա համար տևեց երկու շաբաթ։ Արևիկ, իսկ առհասարակ որպես գործարար կին, ինչև այս ծրագիրը ինչով է զբաղվում։ Միջև ծրագիրը ինձ ունեմ 3 փոքր երեխաներ, զույգ տղաներ ունեմ, 5 տարեկան են, աղջիկ ունեմ 3 տարեկան է։ Երեխաներս փոքր են, ես չեմ կարողանում աշխատել բայց տոնային պայմաններում ես իմ վարսավիրական գործը անում եմ երեխաներիս հետ Իսկ ար հասարակ գործարար ոլորտում, գիտեք, ձեզնից բավականին մեծ էներգիա է ճառակում, այսպես ասենք, եւ իհարկե սա ողջունելի է ար հասարակ գործարարությամբ ապագայում կան ծրագրեր։ Ապագայի հետ կապված ծրագրեր ունեմ, երբ ես մտածեցի այդ անելիքի շուրջ, ես առաջին խորհրդակցեցի ամուսնուս հետ, ամուսինս ողջունեցի միտքը։ Հետո արդեն ես ավելի ողջավորված այդ մտքից ընկերներիս ասացի ու արդեն Facebook-յան հարթակում հայտարարեցի հնարավորություն տվեցին։ Դե ես մի անգամ արդեն Չնայած շատ մարդիկ սպասում էին, որ չեմ հաջողի։ Շատ մարդիկ ասում էին, որ չեմ կարողանա երեխաների հետ, ինչ հա տալիս քեզ այդ գործը, դու չես կարողանալու երեխաների հետ, բայց ես արեցի, հաջողեցի ու ես ինքս ինձանից գոհ եմ։ Իհարկե շնորհակալ եմ ամուսնուս, թևեր տալու համար, <laughs> օգնելու համար։ Արևիկ, հայրենասիրություն եւ գործարարություն այս երկուսը միասին կարելի է համատեղել ձեր բարագայում։ Շուշիում ինչով եք զբաղվում։ Շուշիում, Շուշիում աշխատում է Նարեկացի արվեստի միության շենքի Արամ Մանուկյան ճամփարում որպես վարիչ, ճամփարի հետ կապված երկար տարիներ ա եղել, այնտեղ հաճախել են որպես աշակերտ, այնտեղ եղել են որպես օժանդակ, հետո արդեն դարձավ վարիչ ամեն տարի մեծ հաճույքով, մեծ սպասումով սպասում ենք երբ հաբացվում ճամփարը որպես վարիչ աշխատեմ։ Ես ունեմ նաև այլ մասնագիտություն, վարսահարդարում եմ երկրորդ մասնագիտությունն է։ Ըստ մասնագիտությամբ ես հոգեբան մանկավարժ եմ ավարտել, բայց ըստ մասնագիտության չեմ աշխատել։ Ըստ առաջի մասնագիտության ավելի շատ գործարար կինն է ու այն միտքը որ ինչա տալիս ինձ, օրինակ կողքից շատ են ինձ հարցում, ինչա տալիս քեզ այդ, ինչա տվել քեզ, ես ասեմ որ ինձ տվել է այն, որ իմ երեխան Վրաները բացակայվել են օրինակ դպրոցից, մանկապարտեզից, որպեսզի ես իմ ծրագիրը իրականացնեմ։ Ինձ տվել է այն, որ ես օրվա մեջ երկու անգամ Ստեփանակերտից գնացել եմ Լուսաձոր, եկել եմ ու ավելի բացասական կողմա տվել ինձ։ Իսկ մարդիկ սպասում են շահի, ինչ շահա տվել քեզ։ Չէ, ինձ շահ չի տվել։ Իմ շահս նրանում է, որ ես ինձ գոհ եմ զգում, որպես արցախցի կարողանում եմ իմ հայրենակիցներին օգտակար լինել։ Մեծ բան չի, բայց արհեստ է ու գյուղում պահանջված արհեստ է։ Եթե լինի պետական աջակցություն, առաջիկայում որ գյուղում եք նախատեսում նման ծրագիր կամ գուցե ուրիշ ծրագիր իրականացնել։ Ուրիշ ծրագրեր ճիշտն ասած ես ուզում եմ եւ դիմահարդարում եւ մատնահարդարում էլ իրականացնել վարսահարդարման հետ մեկտեղ, քանի որ երեքն էլ կարողանում եմ, բայց եթե լինի աջակցություն, կցանկանայի խորհրդակցել գյուղերում, այն գյուղերում, որտեղ ավելի շատ պահանջված է, որովհետև մարդիկ ստիփաց չեն աշխատում, չեն սովորում, որովհետև հնարավորություն չունեն գյուղից քաղաք գալու, մեկը ֆինանսի հաշվով, մեկը ընտանիքի համար, մեկը առօրյա հոգսերով ախառը, բայց եթե հենց տեղում ալինում, իհարկե մեզ հաճույքով մասնակցում են։ Հենց Լուսաձորից ես ունեի 23 դիմորդ բայց ես ընդամենը 5-ին ընտրեցի։ Ու հենց կողքի իմ մեսենջերում 99+ SMS կա Ստեփանակերտում հենց, այսինքն Ստեփանակերտցիներն են, այլ ոչ թե տեղահանվածները, որոնք ապրում են Ստեփանակերտում, չէ, այլ հենց բուն Ստեփանակերտցիներն են ցանկանում անվճար սովորել, որ իրենց բիզնեսը հետո կարողանան հիմնել, իրենք իրենց սեփական եկամուտը ունենան։ Մարդիկ ֆինանսի պատճառով, մարդիկ առօրյա հոգսերի պատճառով չեն կարողանում, բայց եթե լինի նման ծրագիր, եթե ինձ լինի տարածք կամ եթե տրամադրվի տրվի տարածք, ես պատրաստ եմ իմ ծրագիրը շարունակական պահելու համար։ Իսկ կոնկրետ մայրաքաղաքում արևիկ ունեք ծրագրեր, ասենք, գործարար ծրագրեր։ Կոնկրետ մայրաքաղաքում ճիշտն ասած ունեմ մտահղացումներ, բայց դեռ չեմ կարող իրականացնել։ Չեմ կարող իրականացնել, որ քանի որ ընտանիքում միակ աշխատող ամուսինս է, մենք ունենք երեք փոքր երեխաներ ու դժվար է ֆինանսի հաշվով դժվար է։ Պաստորեն առաջիկայում կան Առաջկայում կան մտահղացումներ, հույս ունեմ, որ կկարողանա մետել իրագործել։ Արևիկ, որտեղից այդքան էներգիա։ Էներգիան իմ մեջ վաղուց է փոքր հասակից։ Ես ընդհանրապես աշխուժ եմ, էներգիալի եմ, իմ էներգիան չի ավարտվում, նույնիսկ ընտանիքում ամուսինս միշտ ասում է՝ «Արևի քիչ շարժվի, արևի քիչ խոսա»։ <laughs> Էներգիան իմ մեջ ասպարա ու երեք երեխաս ինձ են եկել էներգիայով լի։ Ամուսինդ ես գիտեմ, որ Արմենը զբաղվում է գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Դուք օգտվում եք ամուսնուր։ Իհարկե գյուղատնտեսական աշխատանքներով լինի թե ուրիշ աշխատանքներով ես ամուսինս միշտ միասնական ենք։ Ինչ գործ մենք սկսում ենք լինեմ ես թե լինի ինքը, մենք միշտ միասնական ենք, միշտ խորհրդակցելով, մեկս մյուսին օգնելով։ Նույնիսկ գյուղատնտեսությամբ երբ զբաղվում էր ամուսինս պատերազմից առաջ, ես իր հետ հավասար մենք միասին գյուղատնտեսությամբ զբաղվում էինք ու մենք միասին հասել էինք հաջողությունների։ Ցավոք պատերազմի պատճառով մենք Շուշիում կորցրեցինք տուն, մենք կորցրեցինք ինչպես բոլոր ժողովուրդը մենք էլ կորուստներ ունեցանք բայց ես չեմ ընկճվում, կոնկրետ ես չեմ ընկճվում, ես փորձում եմ շարունակել ել ավելի օգտակար լինել, ինչքան միջև պատերազմն է ես աշխուժ, փորձում եմ ավելի աշխուժ լինել պատերազմից հետո, քանի որ փորձում եմ այս կերպ հայրենակիցներս օգտակար լինել։ Շուշիում ունեիք տնտեսություն, այո, տուն ունեինք Շուշիում։ Հա, գյուղատնտեսությամբ այդտեղ չէ առանձնապահություն։ Չէ, չէ, Շուշիում չէ։ Արևիկ, ես պարզապես հիացած եմ ձեզնով ձեր հայրենասիրական տեսակով, ձեր մոտիվացնող տեսակով, որովհետև հատկապես հետպատերազմյան Արցախում մենք բոլորս գիտենք, որ բավականին տուժել է տնտեսությունը, բայց այնուամենայնիվ ունենք ձեռներեցներ, իդեմս նաև ձեզ, ունենք գործարարներ, ովքեր միշտ փորձում են շնացնել Արցախը։ Շնորհակալ ենք։ Մենք ենք ձեզ շնորհակալ, որ գնահատում եք, շնորհակալ եմ նաև այն մարդկանց, ովքեր հավատում են ինձ, շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր մասնակցեցին, աղջիկներին հաջողություն եմ մաղթում դե կաշխատեն թեկուզ եթե Վարշավիրանոց այս պահին չբացեն աղջիկները նույնիսկ տան պայմաններում աշխատեն լուսաձորում իրանք բարձունքների կհասնեն հաջողությունների կհասնեն պահանջված է այդ գործը կհասնեն հաստատ իսկ ես հուսով եմ որ մենք մոտ ապագայում կհանդիպենք արդեն ձեզ ավելի նորանոր ծրագրում ընդգրկված հույսով եմ կփորձեմ կձգտեմ ավելի շնորհակալ ձեզ ենք շնորհակալ Արևիկի հետ հարցազրույցից ես հասկացա, որ բիզնեսի հաստատման ճանապարհին կինն է ինքնահաստատվում։ Դա կնոջը տալիս է վստահություն, օգնում կայանալ եւ գնալ երազանքի հետևից։ Կանայք միշտ ավելի ստեղծագործող են, ունեն ավելի նորարար գաղափարներ եւ ինչու ոչ, ավելի համարձակ են։ Արևիկ Մանասյանի օրինակից ենք հետևություն անում։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։